Nakikita ko meron na naman tayong guest chair Oo dito. nga, ah. meron nga, na tayong surprise guest. ah. Nag-appear na naman eh. no? Oo, tawagin na natin. Sige, sige. Ladies and gentlemen, meron kaming special guest para sa inyo. Si Kiko. Ate Shena, matigas na yung saging ko. <laughs> Kiko! si Kiko, pare. Si Kiko, Kiko, si si Kiko. pero si Francis M. nandito ngayong gabi. Francis L. Francis Ito mo naman ang parokya. Talaga yung grande. In the house. <laughs> Kantayin na natin to. Ah, sige, sige. You're ready for a big surprise. You think it's some silver, but it's only on the rise. Mental message my visual contact, louder than any other sexual soundtrack. Oh, margarita for my cute senorita the tequila just to heighten up the flavor. Chugging down on my J&B while checking out the parts of my date's anatomy. Forget the brain, forget the personality. What I'm after is the effect of my gravity, like Trinity. Ryan Howard. We need to get this. You better get ready for a big surprise. They think it's almost over, but it's only on the right. Mental vibe, visual contact, louder than any other sexual soundtrack. I'd like to keep it going, cause I got it going on, but it's Fishy's turn on the microphone. So, my name is Fishy, and I am me. I love pretty girls, and I love to eat. I am in this rap from my mind, and I am very, very good father. Say I'm bad, but I am good, so shut up now and eat some food. Tsaka na po problema mo, ayusin mo naman. Lagyan mo naman ang tono para ka nang nangatira na ng bangin na atukan mo sa bago mong apartment. Sa putao ka na sikat, wala ka pa rin mag-talent. Chong, ano bang sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo. Magaling ako kumanta Alam mo ba yung pizza pie? Kung sa bagay, mahusay nga naman yung pizza pie Gamit ang boss mo, pamatay, nilagyan mo ng kulay at kanta Di kahit ikaw ang gumawa Alam natin mas okay nung ako yung kumanta John naman, please lang, huwag ka nang magyabang alam mo naman na pambakap ka lang At ilan na ba ang talagang nagawa mong kanta? Ilan? Wala! Eh ano ngayon? Alam naman, namin naman Na si Vince naman talaga dapat pwedeng isang katawan lang wala ka nang isula Eh, paliw masikers naman kahit di niya sinulot Ang kinakatanin lang eh, kata isobra kung sumit katulad ko At ikino ang yung Benedict Aquino Na wala na yata masisikat pa kahit na sino Ewan ko, sandali, huwag kang makulit Kung ayaw mo masipa sa mukha na malupit Baka makatikin ka ng saswela De ka na si Listo El Degato Sa gulbi eh, eh, at con todo Talaga, di nga tataw na ba ako? Di porket koreano ka, magli ka mag-taekwondo Huwag ka mag-aangas sa lalaki may balbas Kami yung mga tipo na hindi umatras ang magkaaway Ipapati, na ka at huwag kumampi Lahat tayo magkakapatid na namang mali ay ituwin Magdasal sa Diyos, baka maging banal ang pagangan habagan Pagkating sa bilis nagliliya, pamingkat na sa kandaraba Ang iba'y tumabagsak isa-isa, dalawa, tatlo, kahit sino Nagkakalabo ng mga tuhod, kapag ako'y napapanood Sige, gutom, inyong bigot, sabihin na ako'y susunod Ako'y dito ko, ako'y tumbo, ang araw tumumikot kasi ready for a battle and I'm never gonna run. That's an M. I'm still number one. Yeah. Alam mo paano tatapusin yung kanta? Pero no na lang bigla na lang mawawala. Ang tindi nun. Ang tindi Rock and roll. Rock and roll.